Татко Небесен, ние ти благодариме за тоа дека издигаш и такви помлади, Господи, личности кои ќе продолжат и ќе превземат факелот нас натаму за нивната генерација. Јас се молам да број на таквите што знаат спремно, подковано од свој од свое искуство, од словото, од оно што верно се одиле од мали нози, чувајќи се чистотата, одржувајќи добра врска со тебе, Господи, да раскажуваат и да не охрабруват нас Затоа благодарам и молам да гласуваш сега нашата сестра Ана Марија Господи да точки од зборе биде живо, да биде практично, да биде директно Господи и ти да не направиш луѓе радосни заради се тоа што го слушаме и да го разнесеме на другите. Во името на Исус. Амин. Значи, добро вечер. И на тебе. Јас оваа вечер сакам да ви зборувам за здрав разум и како можеме да го имаме. Значи, знаеме колку е важно во денешниот свет што се случуваат сите збрки, сите убиства и тапачки, колку е важно ние како христијани најправо да имаме здрав разум или правилен начин на размислување. Сега, Бог кој не создадел, он решил дека умо ќе биде тај што донесува одлуки во нашето тело, мислам, главниот орган. А, затоа што Бог не создадел по неговио лик или по неговио калоп, <laughs> ние сме три личности у едно. Ние сме дух, душа и тело. Ама за жал, одредени компоненти од овие три личности кои што ние ги поседуваме, влијаат на тоа како ние ги донесуваме нашите одлуки. А, друг а, еден а, психолог кој што <laughs> кој што исто така има теорија за трите, трите човечки особини, <laughs> или дел од, карак, од да. карактера. Да. А, тоа е значи Фройд, кој што уствари бил и правио правио психијатар. И он а, кажал дека човек се состоја од ид, или тоа е несвесниот ум кој што импулсивно работе, кој што оде по принцип на задоволство, што сака и не се секира за последиците. После тоа супер егото е граница помеѓу свесното и несвесното и е дел од карактера у кој се впечатени моралот, праведноста и таквите човечки особини кои што нели никој во човек исправно што не. И после тоа егото е најпоследниот дел од свесниот ум кој донесува одлуки, тоа е фактички нашиот свесен разум и е, пробува на реален начин да ги исполни желбите на идол, тоест внатрешниот човек. Од дено, ама ние имаме видено уште од Библијата дека од дено кога Ева дозволи телото да и надвладее над умот и Каин дозволи над емоциите, дека уствари ќе имаме малце проблеми со донесувањето на одлуките. Да. Бог кога не создаде, он сакаше ние да обштеме со него и да се советуваме за како да ги донесеме тие одлуки за да имаме здрав разум. Мама возможи неколку начини како ние да стигнеме до тај здрав разум. И три за кои што јас оваа вечер ќе изборувам се исповедта, емоционалната хигиена и критичното размислување или расудувањето. Значи, прво сакам да изборам за исповедта и као прво, значи, треба да го дефинираме, тоа не е само признавање на грешките, туку е еден акт на продолжување напред од како нели како сме надминале таа грешка. Да, значи, како што спомнаме, нели, Фройд, он бил првиот кој што сфанал ствари дека со зборување на луѓето може да откриеш многу повеќе за нив отколку а, ако и прскаш ладна вода или ако ги врташ во стол, како што тоа време е правило на ментално заболените, за жал. И во така и правило. Да. Дури само Фройд открил дека со слободната асоциација може да дознаеме многу за човекот, а тоа е кога ќе дојде некој кај него, а, едноставно Фройд му рече почнеш да зборуваш за првото нешто што ти дое на ум или и после тоа што ти дое на ум. И колку се долги тие паузи измеѓу, што сето тоа го доведело да го разбере човек. И уствари сето во подсетува на шемата по која Господ не создал нас. Нели првите луѓе биле Адам и Ева. Господ не сакал човекот да остане сам, заради тоа што знаел дека ние треба да се исповедаме на некој знаела дека ни треба некој на кој што ќе се потпреме, со кој што ќе обштиме. У Јаков 5.16 вели И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Јас мислам дека така Господ ја дадел ствари целата причина за работата на психијатрите и зашо <laughs> е толку важно да се исповедуваме И не само тоа, туку Јаков нели спомнува колку повеќе поголеми резултати можеме да, би, да добиеме ако ја уклучиме и молитвата во тоа, ако се исповедаме на Господ, ако му ги предадеме на него нашите грижи. Ама Господ нема да ни помогне на сила. Он сака ние тоа да му го предадеме. Заради тоа што како што ние учиме нели психологијата, првиот чекор до заздравувањето е да признаеш дека имаш проблем. Значи, ако ти не признаеш дека имаш проблем, да. психијатар че не може да ти излечи. Да, ако признаеш, ако не признаеш дека немаш проблем, уствари немаш да се лечи. Нема лудница. Чим не соработка со чим нема соработка со партозу не се прав. Да. Истината е таа. Е сега за жал заради точно нашата култура нели тоа психиатр... одење на психијатар е малце како страшно, леле, сигурно си нешто ти фале ако на психијатар. А, Господ ни додел да живеем во топла култура, кај што може да дојаме да се споделиме на пријателите, на роднините, на некој близок што знаеш дека нема да ти наштете, туку го сака твоето најдобро. Значи, мораме да се исповедаме заради тоа што само така можеме да растеме и да се менуваме. А, дури и во Бугарија, кога беме на конференцијата на Библиска лига, човекот што зборуваше за водачите и како да бидеш добар водач, спомна дека ти не можеш да водиш други, освен ако немаш ментор на тебе, на кој што ќе си ги да. искажуваш своите слабости и ќе можеш да се менуваш. Значи Господ наставил ставил тука за да можеме да растеме, да се усовршуваме И без да си ги е, исповедаме тие проблеми, ако ги само држиме од себе, нема да можеме да ги надминеме. Така Така да, е, дела 3.19 вели, затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времење на освежување. Ако ти треба освежување, ако не се чувствуваш добро, Исповеди се ако никој друг барем на Господ, ама кажи го тоа на глас, за да може да дојде неговото освежување. Е сега постои еден друг тип на исповед, од како ќе надминеш правата, а тоа е декларацијата. До сега, барем ние, тука што сме, треба да сме научиле дека зборовите имат сила, особено нашите зборови. Бог кога создаде светот, он рече нека биде светлина и би светлина. Е сега ако ние сме создадени според негов лик или како него, значи ние го кажеме нешто може да се случи. Особено како христијани. А Джойс Маро една нена книга вика дека не можеме да победиме Голијат со затворени усти. Значи Давид кој трачал на Голијат, он исповедал, уште денеска Господ ќе те даде ќе те предаде во мој рат јаските победат. Е, овој го имат сваната и психолозите, и за жал еден од нив го искористил во на малце изопачен начин. Не знам колку од вас ја знаете книгата Мртва на подсвеста од Джозеф Марфи. Марфи. да, Джозеф Марфи, да. Е, сега, он таму кажува дека ако исповедаш и ако мислиш позитивно, дека ќе ти биде супер во живота, дека се што ти треба само да размислуваш позитивно и ништо друго. Е сега ако јас борам цел ден торта, торта, торта, <laughs> нема да се боја пред мен торта, за жал. Од тоа не, не, <laughs> не е по законите на физиката, како да кажам. значи, сето тоа е под знак прашалник, заради тоа што треба да се запитаме. Од и за жал ние како луѓе самите од себе без Господ имаме и зли намери, имаме и тоа тоа е у нас тоа скриеното и подсвесното, за жал некогаш сака и да ни наштета на другите, така да а, ако ние правевме се што сакавме, ако добивме се, се што сакаме, дали тоа е според Божјата воља? Дали Господ е го благословил? Муслиманите прокламират три пати на ден, они молат три пати на ден и е така сега ситуацијата со бегалците и со исламскиот свет. Бог сака ние да декларираме секој ден стихови од Библијата кои што согласност за тоа како Он не создадел нас. Амин Така и е. Иако книгата на Джозеф Марфи користи многу библиски стихови у полза на човеко, има вистина у тоа дека можеш да си ги диктираш чувствата и мислите со своите зборови. У Матеј 12.37 вика, зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. така, така да декларирај стави си подсетници по дома. Јас најчесто се ставам на огледалото, за кој ќе се видам да го, да го знам тоа. И ќе видиш дека у тоа време ко, ко ти е тешко и ко декларираш, стварно можеш да си ги сменеш чувствата. А, за да дојдеш до правилно размислување. Второто нешто за кое што начин на кој што можеме да имаме здрав разум е емоционалната интелигенција. И јас скоро слушав едно предавање на оваа тема И тај човек што има докторат по психологија зборува како ние даваме многу повеќе предност или многу повеќе важност на телото отколку на умот и како ние се чувствуваме. А, ово е една голема тема на која што стварно <laughs> може цела проповед да се изваде. Ама човекот зборуваше за тоа како некој кој е тажен или под депресија не е убаво ако ние му викаме, абе знаеш што, се е у главата. Значи не постои тоа стварно а, вика, некој кој се ја скрши ногата, ако падна ти, викаш не му, е добро да полади малце, сете му ногата. <laughs> Значи, или, например, вика, ко, ко паднеме, ко доживееме неуспех, зашо ние седнеме и си викаме, за ништо нема да ме биде, не сум добар. Ти го се истечеш, взимаш го ножи и подлоба, ако си, <laughs> си го забиваш или пробуваш да, да си ја зацелеш раната. Значи, гледаме како таа предност ја даваме нели, на телото, како се чувствуваме, отколку на психичката здравствена состојба. <laughs> да. Чувствата како осаменост и неуспех имат многу лош ефект врз нас. А, они може да предизвикат висок притисок, висок холестерол, намалување на работењето на имунолошкиот систем. Тоа е исто како да си пушач цел живот. Тоа може да ти го направат вика дека хроничната осаменост ја зголемува шансата за рана смрт за 14%. Тоа е многу значи, стварно многу. И сето во се дешава од недоволно внимание на психичкото стање. Значи, бе, нема ја таа емоционална хигиена. Човекот исто така зборуваше дека треба да се обрне внимание на како ти сами реагираш на неуспех. Заради тоа што ако само еднаш кога доживееш неуспех, и ума почна да ти вика не си добар, не те бива и ти му поверуваш во тај момент, толку веќе немаш да надеж, веќе стануваш огорчен и најверојатно нема ни да ни да пробаш пак да да нема да се обидеш. Скоро гледа еден филм кај што таткото му викаше на сино Добро, шо биде, заврши факултет и дојде сега и вработи се у некоја продавница, не знам, супермаркет. шо, шо планираш да правиш со животот? И сино му вика, па што да правам, не бе бива, јас сум неуспех. И татко само вика, знаеш ли, да се наречеш неуспех е привилегија, заради тоа што само тие што се обиделе да направат нешто, само тие доживуваат да неуспех. А ти не се ни обиде. значи... да се боре пред да Верувањето на неуспех е, е причината зашо многу луѓе работат под својот потенцијал. Оти шомеднаш ка се зацртаме нешто у главата, многу е тешко а да се преломислиме, за жал. Психологијата вика дека умот може да се тренира одново и одново на нови нешти и на нови. Ама често заборава да ни каже колку е уствари болен целиот тај процес и колку ќе ни колку енергија ќе треба да вложиме во сето тоа. И сето тоа е зашо Бог сака ние да имаме здрав разум не само да ги игнорираме тие лоши чувства, заради тоа што ако ги игнорираме, они само ќе се враќат. Туку треба да ги сознаеме, да кажеме да, чувствувам се така, ама ќе се изборам. Ќе се изборам заради тоа што потребен ми е здравиот разум. Бог овозможил да можеме одново и одново да си го тренираме умот, за да го скршиме негативниот циклус на лошо размислување. У еден Има, има едно дете во Литванија што има кола и чат пат со Сара моја <laughs> здимаме. А, и таму во колата имаше едно како лепенки. Да, лепенки што се стават на, на ретровизорот. И пишуваше, ако не смениш ништо, ништо нема се смене. И јас беше као, и шо е само. <laughs> Ама ствари кога размислиш, стварно е така. Заради тоа што промената треба да дојде од тебе, самиот. Ако не смениш ништо, ништо нема се смене. Ете, на пример, со самите животни улоги можеме тоа да го видиме. Кога беше дете, нели, ти беше под авторитет. Порасна, па почна да се осамостојуваш. Сега си мајка, баба, сега си татко. Значи, можно е да се направи промената. Значи, спознај ги, нај, најважно е да ги спознаеме и да ги разгледаме тие, тие лоши чувства и да ги предадаме на Бог Псалм 34 од 17 до 20 вика Праведниците викаат, а Господ ги слуша, ги избавува од сите нивни беди. Господ е близу до оние што се со скршени срца, ги спасува оние што се со покајнички дух. Праведникот има многу неволи, но Господ го избавува од сите тој, го, тој ги чува сите негови коски, ниту една од нив нема да му се скрши. Да, алелуја! Да, да, значи, чим Бог не создадал нас, значи Он е дизајнер на нас. Е па, кое е нешто скршено, кој подобро може да го поправи од самиот дизајнер? Значи, кој има некоја спојка у нас, нешто скршено, треба да му го предадеме на дизајнер. На творец, да. А, третиот начин по кој што треба, по кој што можеме да стекнеме здрав разум е критичното размислување или расудувањето. Расудувањето ги разгледува предпоставките, предрасудите, скриените вредности, ги мери доказите. У психологијата, ако вистински сакаш да дознаеш нешто за другиот, мораш да пристапиш кон него како бел лист. Без, осу... без предрасуди, без осудување, без ништо. Заради тоа што прво треба да слушаш, а после тоа можеш да влечеш корени, да поставуваш теории и можни хипотези. Господ не создадел нас со можноста да разсудуваме. За да биде тоа уште појако изразено у нас, Он ни дадел дух за да обштиме со Него, за да се советуваме. А за тоа да биде уште полесно, Он ни го пратил Светиот Дух. И сетла воа е за да разсудуваме добро од зло, правилно од неправилно. Тука го гледаме и супер егото за која што Фройд споруваше. Пример за тоа е, на пример, пријател кој ти е тажен. Ти сигурно нема да отидеш и да му речеш за никаде си, <laughs> да. Заради тоа што тоа не е правилно, не е исправно. Супер егото ти кажува, тоа не е по стандардите направи. Зашто тога ето тоа не го направиш за себе. Многу доктори советуваат дека уствари кои имаш проблем и нема, на пример, кој да ти помогнеш, немаш со кој да се советуваш, размисли ако тај проблем би го имал твој пријател и ти дојде со истиот, како на него ќе му кажеш. Сигурно, она кој е доживеал отфрлање, нема да му речеш па, па секако за никаде си, <laughs> кој ќе те сака вака. Туку ќе пробаш да го храбриш. И тоа треба и за себе да си го направиме. <laughs> Да, Светиот Дух е тука за да ни помогне да разсудуваме кога, гјавно не напага напаѓа и кога треба да му да почнеме да му одговараме со Божиот збор. Затоа е толку важно да размислуваме, да внимаваме за што размислуваме, заради тоа што за жал емоциите не ни се најдобар пријател. Они кои се супер околностите ќе бидат за тебе, ќе те подржават, Ама кога ти е тешко, ќе те остават. Малку се како користолюбиви пријатели. <laughs> кој е добро, да, жирка, кој е лошо, нема. Значи, распознај од каде иде сето тоа, заради тоа што гјаволо напаѓа, ама некојаш може да е и самото од тебе. Така е. Распознај, предај го на Господ. И во врска со расудувањето, имаме стих од Изреки 2 од 1 до 9. Вика, Сине мој, ако ги примеш моите зборови, ги пазиш моите заповеди во себе, со своето уво ја послушаш мудроста, го обратиш своето срце кон разумот. Да, ако го повикаш разумот и извикаш кон благоразумноста, ако го бараш како сребро и трагаш по него, како поскриено сокровиште, тогаш ќе го разбереш Господовиот страф и ќе го најдеш знаењето за Бога, зашто Господ му дава мудрост од неговата уста од неговата уста доаѓа знаењето и разумот. Тој им ја укажува својата помош на праведниците, штит и на оние што одат непорочно, зашто тој ги штити патиштата на правдата и го чува патот на своите свети. Тогаш ќе сватиш. Правдата ќе ги сватиш. Правдата, правосудството и верноста. И секој добар пат. Значи, као што гледаме од сите овие стихови, умот е мокна алатка која што Господ ни е подарил. Така да, да ја зачуваме исправно и усогласно со неговиот збор за нас, за да ни биде добро тука на земјата. Како што вика втора, втора Тимотеј од 1 до 7, зашто Бог не ни даде дух на страв, а дух на сила, љубов и здрав разум. Благодарам.